eh, wa, watakapopatiwa nur wataona kwamba tulimdanganya tulidanganya waumini hapo ulimwenguni na hivi leo tunamdanganya Allah pia vile vile ametupatia nur lakini Allah azza wa jal eh, katika vitimbi vyao ni mwezo wa kuyarudisha tayeb wanapokuwa katikati ya sirat wanachukuliwa wana, wana nuru sasa wanasema undhuruna naktabis min nurikum tuongojeni tu, tu, tu, tumie nuru zenu e, kuvuka wanaambiwa waamini lakini haiwezekani wanaambiwa e, rudini duniani mtafute ile nuru ambayo mlikuwa mnaipinga muna, haiwezekani kwa hivyo tunaamini na sirat inawekwa juu ya jahannam na mwenye kuivuka alhamdulillah ni katika watu watakaosalimika wataingia janna na wale ambao watasalimika wata, wata, wata, wata watatumbukia katika katika moto wa jahannam kisha ya mwisho ni kuamini na nini na qadar kuamini minna qadar. Tunataja tu kwa ufupi, hatuwezi kutaja kila kitu kwa sababu ya e, uchache wa wakati. Qadar, Muislamu anaamini kwamba Allah azza wa jalla qaddara maqadira alkhalqi, kwamba Allah azza wa jalla amekadiria mipango ya wanadamu, mipango ya walimwengu wote Allah azza wa jalla shayaweka kabla an yakhluqahum bi 50 alf sana, kabla Allah azza wa jalla kuumba walimwengu kwa miaka ngapi elfu hamsini Allah azza wa jalla ashapanga kila kitu kila kitu itakachofanyika Allah ashaandika na ashajua na ame, anataka yawe eh, na anaumba Taib. Kwa hivyo Muislamu katika imani hii, imani hii ya qadar, ili imani hii ikamilike, kuna mambo manne, mambo manne Muislamu anafaa kuyaamini yanayofungamana na imani na qadar mambo yapi aha jambo la kwanza mhm eh ukiamini na qadar eh ili imani hii itimie lazima mambo manne yapatikane uamini na nini na nini jambo la kwanza nawasaidia kwamba Allah azza wa jal ni mjuzi wa kila jambo. Elimu ya Allah imeenea katika viumbe vyake, anajua kila kitu Allah eh? inna Allaha bikulli shay'in alim wa ahata bikulli shay'in ilma, kila kitu iko chini ya ilmu ya Allah. Allah anajua kila kitu. Aha. Nyingine kitaba, kwamba Allah azza wa jal ameandika kila kitu, amejua kila kitu, akaandika kila kitu. wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin tayib ehe nguzo ya tatu kuamini na nini ehe la kwamba Allah azza wa jal eh, anachotaka kiwe kinakuwa ni mwezo wa kila jambo eh, anachotaka kinakuwa wama tashauna illa an yasha Allah tayib mashia yote ni ya Allah azza wa jalla Taibu mwanadamu anataka ndiyo, lakini ya Allah azza wa jal. Kwa hivyo Allah ni mwenye kutaka kila jambo. Allah azza wa jal ni muweza wa kila jambo. Alafu la mwisho, Allah ameumba kila kitu. Allah ni muumba wa kila kitu. Kwa hivyo mtu anaamini chochote ambacho kiko ulimwenguni na kando ya ulimwengu huu ambao tunaujua iko na ilmu ya Allah, iko chini ya ilmu ya Allah. Allah anajua kila kitu. kama kama anavyosema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kila kitu Allah anajua miftah ya ghaib iko mikononi mwa Allah azza wa jalla kila kitu eh wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun biayi ardhin tamut katika mambo ambayo e, yametajwa mambo matano katika mwisho wa suratu Luqman inna allaha indahu ilmu saa elimu ya kiyama itasimama lini Allah ndiye mwenye kujua inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu lghaitha Allah ndo ana ilmu ya mvua mvua inateremka wapi na wapi iteremki tayib na mengine hayo matatu liyotaja anajua yale ambayo katika tumbo ya, ya, ya kina mama mimba, anajua nafsi itafanya nini kesho na nafsi itafarikia wapi, wapi itafariki. Tayeb, kisha pia vile vile unaamini kwamba kila kitu kimeandikwa, kila kitu kimeandikwa, haibadiliki. Sawa sawa, Mtume sala sallam alimweleza Ibni Abbas, tutaeleza katika e, fawaid na katika e, athar za imani hizi, alimweleza kwamba jua kwamba Allah azza wanadamu walimwengu wote wakikusanyika kunufaisha na jambo basi hawatakunufaisha isipokuwa kwa lile Allah ameshaandika na lau watakusanyika kukudhuru hawatakudhuru isipokuwa kwa lile Allah azza wa jalla amekuandikia pia vile, pia vile vile eh kalamu nyaraka zimekauka na kalamu zisianyanyuliwa yani kila kitu ishaandikwa utapata manufaa siku fulani na madhara itakupata siku fulani unaamini kuamini na qadar khairihi wa sharrihi khairi ya qadar na shari ya qadar Allah apangi apangi shari Allah hataki shari la lakini shari mwanadamu anaona kwamba ni shari tayib wa, wa sharru laysa ilay kama ilivyo katika hadith almuhim kwa ufupi hizi ndizo imani e, sita nguzo sita za imani na ndo usulul iman na ndo mwanzo naingia katika itikadi itikadi ya Kiislamu ikitajwa basi kipaumbele mambo haya masita yanaingia kisha mengine kama tulivyotaja ambazo maulama waliongeza kama nini tulitaja eh si katika imani lakini wameongeza katika itikadi mambo ya kifiki mfano kama eh, maswala al-khufain kupanguza nini kupanguza eh, khauf yani ile socks ama nini mtu anavaa kwa vile kwa, kuna watu ambao si ahlusunna walipinga ikaingizwa kama ni itikadi ya ahlusunna na kuna mengine mfano kama gani yeah. kupaka kichwa uh-huh. katika masail ambazo si katika hizi sita za iman lakini imeingizwa katika itikadi mfano wake uh. Eh? kuamini na na masahaba wa mtume sala sallam kuamini na masahaba mfano eh? na kuwapenda masahaba eh? Eh, na wake wa mtume عليه وسلم ahlul bait tayy na pia vile vile eh? eh kuamini na nini eh? mm. kuna masail mengine ambayo yametajwa mfano mfano katika masail zilizotajwa ambazo si katika haya ya usulul iman ni mfano masala ya bid'a taib wanasema e, kwamba e, itikadi ya ahlu sunna wal jamaa ni kufuata na wala si kuzua ni kufuata wala si nini kuzua eh? na wala si mjadala taib na mfano sala wanasema sala kuhudhuria sala kushikamana na sala ya jamaa ni katika itikadi ahlu sunna wal jamaa na mambo mengine ambayo yanatajwa ustaz una, nyingine ehe kuamini na karama ya aulia kuna watu wanaitwa aulia watu ambao karibu na Allah azza wa jal kwa sababu ya takwa yao na imani yao tayeb ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kwa sababu imani yao na taqwa yao wakawa ni karibu na Allah azza wa jal na kwa mikono yao yakadhihirika baadhi ya nini karama atuseme miujiza miujiza ni ya mitume karama yani vitu ambavyo eh ni si vya kawaida si vya kawaida kwamba unapata mtu anatembea juu ya maji eh, mtu anatumbo anatupwa katika moto na wala moto hemchomi kama ilivyothibiti katika baadhi ya salaf eh, mtu kuomba Allah hapo kwa hapo na dua inakubalika hapo kwa hapo hizi ni karama za aulia ni katika mambo zimeingizwa katika itikadi ya ahlu sunna wal jamaa kwa hivyo eh, kwa ufupi upande wa kwanza ama sehemu ya kwanza ya darasa hii tumeikamilisha sehemu ya kwanza ya darasa hii tumeikamilisha e, tutatumia kama dakika tano au mfano wake kuulizana maswali alafu tuendelee na upande wa pili tayib tafadhali ustaz katika misingi za wa jamaa ile sehemu kwamba wanatoa misingi zao naam naam kitabu na sunna naam na wametokea watu wanasema tunashikamana na peke yake naam eh. watu hawa ambao wanaosema kwamba sisi tunafata Qur'an peke yake Mtume swalla sallam alitaja habari zao eh? kwamba mtu anaketi katika kochi lake analetewa amri ya Mtume swalla sallam ama katazo lake anasema mambo haya hatuyataki tusomeeni Qur'an tuleteeni tu Qur'an tayeb mtume anasema katika hiyo hadith kwamba lile ambalo Allah mtume Allah mtume amehalalisha ameharamisha ni lile lile ambalo Allah amehalalisha na, kuharamisha yani yeye hakuji na kitu kipya hakuji na nini na kitu kipya kwa hiyo watu hawa mtume sallam alibashiri kwamba watakuja kutote, kutokea na katika zama za masahaba sahaba Abu Nujaij Imran ibn Hussein wakati fulani katika kikao kuna jamaa pale alikuwa anasema mambo ya hadithi yatutaki sisi ni Qur'ani tu sisi ni ni Qur'an si leo zama za masahaba kule tayib Imran akamwambia je hebu nieleze katika Qur'an wapi Allah azza wa jal amebainisha swala inaswaliwa vipi ama swala kuna raka ngapi eh idadi ya swala na swala ziko na raka ngapi wapi katika Qur'an jamaa akashindwa hebu nieleze wapi katika Qur'an Allah amebainisha fungu za zakaa kwamba eh, katika katika wanyama tuwe fungu hii, katika mazao tuwe fungu hii, katika pesa tuwe fungu hii. Wapi? Jamaa akakosa jawabu. Imran ibn Hussein akamtusi matusi kubwa sana. Kwa sababu gani? Anapinga sunna ya nani? Ya Mtume sallam. Mpaka wale waliokuwa pale wakasema, kafa ya abanu jayd imetosha ewe, ewe Imran ibn Hussein, kwambia tosha tosha, kwa sababu mtu anapinga nini? Anapinga sunna akisema kwamba ni Qurani tu, na wanasema zama za leo wako sehemu za West Africa west africa wanaitwa quraniyun watu wa quran lakini kwa ukweli si quraniyun ni shaytaniyun kwa sababu yule ambaye anaamini na quran lazima amti nani mtume sala sallam kwa sababu katika quran allah anasemaje wama ataakum rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu wa atiu Allah wa atiu rasul wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah lazima mtume atiiwe wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun kwa ufupi kuna kisa ilitokea zama za Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud alikuwa anasema eh, laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasila walmustawsila Mtume sallallahu alaihi wasallam amelaani wale wanawake ambao wanaongeza wana, wana nywele zao na wenye kuwaongezea mwenye kufanyi, mwenye kufanya na mwenye kufanyiwa walmustawsila walwashima walmustawshima na wale ambao wanajichoma e, wanabadilisha ngozi ya nini ngozi ya, ya mili zao ili waonekane warembo walmutafallijati lilhusni almughayirati khalqillah na wale ambao wanachonga meno zao anachonga meno ili aonekane mrembo sasa kuna mama fulani akasikia habari hizi akamwendea aka Ibn Mas'ud akamwambia nakusikia una laani watu fulani fulani akamwambia mbona nisiwalaani na mtume sallam amewalaani na iko katika Qur'an mtume sallam sallam amewalaani na iko katika nini katika Qur'an hapa kuna mushkila sasa wapi katika Qur'an kuna hii aya la'ana Allahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima wangapi wamehifadhi Qur'an watoleo aya hakuna hiyo aya ule mama akasema nimesoma Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna aya kama hiyo hiyo aya iko wapi Ibn Mas'ud akamwambia kama umesoma Qur'ani kweli basi umeshaipata hiyo aya kama umesoma ushaipata sasa mimi sijui akamwambia aya gani eh Masha Allah shukran wama ataakumur rasulu fakhudhu ile ambayo Mtume sallam anawaleteeni chukueni wama nahakum anhu fantahu na ile anawakatazeni komekeni nayo kwa hiyo maneno ya Mtume sallam iko katika Qur'an sawa sawa tayeb Ustaz, ah, swali kuhusu kuchukuliwa ambapo kwa ile uti wa mkongo ile naam, ah, nilikuwa nauliza naam, na wale wamechomeka, tuseme kama vile wamechomeka hmm. ambapo mtu wote anachomeka inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ni muweza wa kila jambo, Allah ni muweza wa kila jambo, kila kitu Allah anaweza kulifanya yule ambaye mfano ametumbukia ame, ame katika bahari atafufuliwa vipi yule aliyechomeka kabisa ajabakia chochote itakuwaje tunasema kwamba wama dhalika ala llahi biaziz hilo kwa allah si ngumu allah yule ambaye alimuumba kutoka ku, pasina kuwa chochote akawa chochote akawa kitu basi ni huyo huyo ambaye atafanyaje atamfufua kwa uwezo wake allah azza wa jalla kwa maana tunasema tulianza, tulianza na nini mwanzo kwamba itikadi hii ya Kiislamu imejengewa juu ya nini alistislam eh kukubali kukubali tayib hiyo ndo tabia ya muislamu kwamba anaambiwa ana, ana, ana, ana, ana hivi anaamini moja kwa moja shukran sana Tayeb. na mimi nauliza swali pia vile vile Tayeb. eh tumetaja e, katika hiyo hiyo ambayo tumetaja sasa hivi kwamba Waislamu wanasalimu amri. Tukataja kauli ya mwanachuoni mkubwa anaitwa Zuhri katika Tabi'in. Anasemaje Zuhri? Hassan Dondi. Uko pamoja na mimi? Ehe. Anasemaje Zuhri? Ehe. هي فضل هي من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم shukran kwamba allah azza wajal anatuma mitume wanafikisha ujumbe wa allah halafu sisi juu yetu nini kusalimu amri tayib kuna swali nyingine tuendelee tayib tutaje kwa ufupi pia, pia vile vile ambao ndo makusudio ya muhadhara umuhimu wa kuamini na itikadi hizi hizi usulul iman Umu, umuhimu wake kwa mwanadamu kama mtu na umu, umuhimu wake katika mujtama kama kama jamii umuhimu wake ni nini tayeb kwanza kumwamini Allah azza wa jal na eh, haki hizo tatu lizozitaja kuamini na rububia na uluhia na jina zake na sifa zake iko na athari kubwa kwa Muislamu na katika jamii ya Kiislamu. Lau Waislamu watayazingatia, basi iko na athari kubwa katika maisha ya mtu. Jambo la kwanza, kuamini na Allah ndo asli ya iman. Asli ya nini? Asli ya iman, na ndo kunapatikana uhai kuna uhai aina mbili kuna uhai ambao sisi tunauzoea tu fulani amekufa amepelekwa kaburini na fulani ni hai lakini kuna uhai wa kimaana uhai wa kimaana si wa kihisia uhai wa kimaana kwamba fulani yuko hai maana yake nini kwamba moyo wake uko na iman ni mtu mu'min huyo anaitwa yuko hai Allah anasemaje awaman kana maitan fa ahyainahu wajaalna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha je yule ambaye tumemhuisha tumempatia uhai alikuwa mait tukampatia uhai na tukampatia nur nur ya iman kwa minna Allah na mengine eh? je huyu ni sawasawa na yule ambaye yuko katika giza hawawi sawa kwa hivyo mtu ambaye ni mu'min siku zote au katika uhai tena uhai ambayo iko na ladha ndani yake iko na ladha ndani yake tayeb kwa sababu anaamini na Allah azza wa jalla tayeb jambo lingine moyo wa mwanadamu utafungamana na Allah akiamini Allah kwa sababu amejua tendakazi za Allah tayib Allah ndiye mwenye kuumba mwenye kuruzuku yani mambo yake yote iko mikononi mwa Allah moyo wake utaelekea kwa asiyekuwa Allah haitaelekea kwa asiyekuwa Allah sikiza aya hii Allah anasemaje qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi tawakkalt Mtume swalla sallam anaambiwa awa awaambie wale washirikina wanaoabudu kinyume na Allah hebu niambieni hayo ambayo mnaabudu kinyume na Allah lao Allah azza wa jal anataka nipate madhara msiba unipate balaa unipate je miungu hawa watazuia msiba ule usinifikie ama wataiondoa hawezi au aradani birahma ama Allah atake rahma inipate ini, ini je watazuile ile rahma isinifikie neema ya Allah isinifikie haiwezekani kwa hivyo qul hasbi Allah sema mwenye kunitosha nani ni Allah mwenye kutosha ni Allah peke yake kwa hivyo moyo wa mwanadamu unafungamana na Allah peke yake akiamini na Allah anatenda kazi zake basi hata tegemea asiyekuwa Allah tayeb hata tegemea asiyekuwa nani asiyekuwa Allah kwa sababu wanajua hao wengine eh, ni waja kama mimi eh? ibadun amthalukum ni waja kama nyinyi ha, ni kama sisi hawezi kutusaidia majina hawezi kutusaidia kama wanasaidia kulingana na mambo shetani anapamba itakuwa ni kwa muda tu kisha baadaye pia yeye ana, anarudi kwa Allah huyu jini ambayo watu wanaona kwamba anawasaidia anawakinga na kila aina ya balaa anachunga nyumba zao huyu pia vile vile ni kiumbe cha Allah ameumbwa na Allah na anahitaji riziki kutoka kwa Allah na atafishwa na Allah na atahesabiwa na Allah naelewana kwa hivyo moyo wa mwanadamu haina mwingine wa, wa, wa, wa kutegemea na kufunga, kufungamana naye isipokuwa Allah peke yake kwa sababu Allah ndiye mwezo wa kila jambo ndiye mwenye kuumba kila kitu na ndiye mwenye kumiliki amri tayeb jambo lingine mwanadamu kila siku atakuwa ni mwenye kushukuru neema ya Allah yani lau wallahi tutaanza kuzingatia neema za Allah na namna gani Allah alivyokuwa na huruma na sisi akatupatia mengi sana basi kila mmoja atamshukuru Allah lakini ni kuwa katika ghafla ni kuwa katika nini hebu angalia kila kitu ambacho Allah amekiumba kinamhudumikia mwanadamu kila kitu hii jua ni kwa sababu yako kama kungekuwa na jua eh, basi hakuna maisha tena hakuna maisha eh, wanasema eh, hata mimea kuna kitu inaitwa photosynthesis kwamba hata mimea inategemea nini inategemea jua na mimea inasaidia nani haisaidii Allah haimsaidii Allah azza wa jalla wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah hitaji kula ni sisi wanadamu inarudi kwetu sisi tunaelewana Allah nasemaje qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah lau Allah tafanya ni usiku mpaka siku ya kiyama hakuna mchana hakuna jua kuchomoza man ilahun ghairu Allah ya'tikum bidhiya je mko na Mola mwingine atawaletea nuru hakuna hakuna mchana itakuja Allah aseme kwamba hivi leo ni nini ni usiku tu mpaka siku ya kiyama na kinyume yake qul araaitu min ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyama niambieni lao nitafanya eh, iwe ni mchana tu mpaka siku ya kiyama man ilahun Allah ni mola gani mwingine kando na Allah yatikum bilailin taskununa fi atawaletea usiku mtatulizana ndani yake hakuna afala tumsirun kwa hivyo ni Allah peke yake nyingi tu hawa wana, wanyama ambao Allah ameumba ni kwa sababu yako wal an'ama khalaqaha lakum Allah anasema wanyama hao mifugo tumeumba kwa sababu yenu yenu yenu khalaqa lakum ma fil ardi jamia lakum kwa hivyo mwanadamu akiyajua haya yote atashukuru nani Allah peke yake na kushukuru neema ni kubakia katika asiratul mustaqim kwa hivyo mwanadamu atasuluhia ye mwenyewe na jamii pia vile vile itasuluhia kwa sababu mtu katika jamii akiwa ni mtu ambaye anamwogopa Allah peke yake na anamtegemea Allah peke yake basi jamii pia vile vile inasuluhia na shari yake jamii pia vile vile inakuwa katika salama kwa sababu kuna mtu katika jamii ambaye anachunga nani anachunga nini mipaka za nani za Allah azza wa jalla na kuamini na sifa za Allah na majina yake pia vile vile kila moja katika sifa za Allah bali nyingi katika sifa za Allah inarithisha katika tabia za mwanadamu ama katika nafsi ya mwanadamu athari ambayo ni kubwa sana mfano mtu aamini kwamba Allah ni bikulli shay'in alim Allah ni mjuzi wa kila kitu ni mjuzi wa kila kitu ana atakuwa na muraqaba ya Allah azza wa jal atakuwa na muraqaba ya Allah atamchunga Allah anajua kwamba hili ambalo nalifanya hili hapa Allah anajua sawa sawa nijifiche ama nifanye mbele ya watu Allah anajua sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi sawa sawa mwenye kufanya kwa siri na mwenye kufanya kwa jahir kwa dhahir mbele ya watu Allah ni mjuzi wa kila jambo eh wa indahu mafatihul ghaibi mpaka mwisho aya. Kila kitu Allah anajua. Kwa hivyo mwenye anajua kwamba Allah anajua kila kitu, basi na ajue kwamba kila kitu ambacho anafanya Allah atakuja kumhesabu siku ya Kiyama. tayeb Imam Ahmad anasemaje? Anasema eh, yule mwanadamu ambaye ame, ame ame anadhania kwamba katika siri sikumbuki maneno subhanallah afwan anasema idha ma khalauta ad-dahra yawman idha ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu kama itatokea siku uko peke yako katika nyumba unataka kufanya maasi hakuna mwingine uko katika sehemu uko peke yako tu basi usiseme kwamba niko peke yangu idha ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu lakini useme kwamba kuna yule ambaye ananichunga naye ni nani Allah azza wa jalla e, useme kwamba hakuna mtu ambaye ananiona hapa hakuna ambaye anajua habari zangu eh ujue kwamba Allah azza wa jalla anayajua tayeb walakin qul alayya raqib wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan usidhanie kwamba Allah azza wa jalla anaghafilika hata lepe la saa eh? haghafiliki ha kabisa wala wala annama yakhfa alayhi yaghibu kwamba kile kitu ambacho kinafichikana inakuwa ghaibu kwa Allah azza wa jalla Allah ni mwenye kujua kwa hivyo ina, inarithisha katika moyo nini katika nafsi ya mwanadamu na katika tabia zake muraqaba kumwogopa Allah kila wakati ittaqillaha haithuma kunta popote utakapokuwa unamwogopa Allah kwa sababu unajua kwamba Allahu yasmauni Allah ananisikia wayarani ananiona wayaalamu hali anajua hali yangu kwa hivyo mtu anafanyaje anamwogopa Allah pia vile vile katika e, sisi tunaamini kama ahlusunna waljamaa kwamba katika sifa za Allah ni maiya kwamba Allah yuko pamoja na waja wake kuna maiya yani kuwa pamoja na wanadamu ama na walimwengu ambayo ni ama yani kumaanisha ilmu ya Allah kama tulivyotaja iko na wanadamu anajua kila kitu lakini na kuna maiya hasa kwamba Allah yuko pamoja na waja wake waumini pamoja na waja wake waumini kwa kuwanusuru na kuwasaidia alipomwambia Musa na Harun innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na nyinyi. Allah yuko juu ya arshi, lakini yuko pamoja na wanadamu kwa ujumla kwa elimu yake eh? na, na waumini hasa kwa nusra yake, yuko pamoja na wao, anawanusuru. Kwa hivyo mumin akijua kwamba kwa vile mimi ni mumin, niko na takwa, muogopa Allah, basi Allah azza wa jalla yuko na mimi sawasawa. Watu wanipangie nini nini litae kunipata ama kadha wa kadha, Allah yuko pamoja na mimi Allah atafanyaje atanusuru walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun kwamba kalima Allah azza wa jalla ishatangulia kitambo kwamba atawanusuru mitume na wafuasi wa mitume na pia vile vile kalima ya Allah ndo itakuwa kalima ya juu itanusuriwa tayib pia vile vile e, mja wa Allah azza wa jalla atakuwa e, akijua kwamba Allah ni muweza wa kila jambo Allah ni muweza wa kila jambo basi mambo yake yote atarudisha kwa Allah wa ila Allah turja'ul umur kwa Allah azza wa jalla mambo yote narudishwa tayib inna lillahi wa inna ilayhi yani sisi ni wa Allah na kwa Allah tunarudi kila kitu ni Allah na Allah ni muweza wa kila jambo basi mwanadamu atakuwa anarudi kwa Allah anajua kwamba hii Allah haimshindi eh hata kama si hapa nitaona matunda yake basi siku ya kiyama nitaona lakini yule mbaya ako na udhaifu wa imani eh anasema nini anasema kwamba Allah anaweza lakini pula, pia fulani anaweza eh, Allah anaweza lakini pia mganga fulani pia anaweza ujaona kwamba ametibu watu kadha wa kadha uone kwamba ile jini ambayo fulani alikuwa nayo imetoka amekuwa mtu sawa kwa sababu ameenda kwa fulani unajua wakati mwingine imani zinakuwa dhaifu mtu anaona kwamba sasa kutulipofikia hii Qur'an tena haisaidii anaelekea kwa asiyekuwa Allah tayib anaamini kwamba wale wengine pia wanasaidia kama anavyosaidia Allah lakini haiwi hivyo haiwi hivyo kamwe kwa hiyo mwanadamu anarudisha kwa Allah kila jambo anajua kwamba haya yamenipata ni kwa sababu ya Allah eh ni Allah ametaka yanipate kwa hiyo ni Allah mwenye kuyanyanyua aidha ni mtihani kutoka kwa Allah ama ni kulingana na maasi niliyotekeleza ikanipata misiba kama hizi kwa hivyo anarudisha mambo yote kwa Allah kuamini na malaika mambo mawili Sheikh anasema katika katika hii risala faida ya kuamini na malaika mambo mawili jambo la kwanza mtu anapenda malaika kwa nini tuwapende malaika malaika wanatupenda sana wanapenda waja waumini الله نسيماجي كتك القرآن سورة, الغ...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 anapobainisha kwamba e, sala ya jamaa ni bora kuliko sala ya ya mtu kusali peke yake ama katika nyumba yake ama sokoni kwa daraja 25 anasema kwamba mja wa Allah azza wa jalla hizo daraja anazipata vipi katika wepo za sehemu za kuandikiwa daraja anasema wa idha salla eh mja wa Allah kisha swali eh wa idha salla lam tazalil malaikatu tusalli alayhi basi malaika wanamuombea huyu jamaa aliyeswali allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu ewe allah msamehe allahumma mpe rahma yani hata yule ambaye aliyeswali maadama fi musallahu hajatoka hajatoka nje ameketi pale aliposwali anafanya istighfar hata adhkar basi malaika wanamwombea istighfar kwa hivyo ni wajibu kwa kila mu'min kupenda malaika kupenda nani malaika bali siku ya kiyama malaika watakuwa wanaingia janna wakiambia waamini nini wal, wal malaika yadkhuluna alaihim eh, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wanawapa pongezi waambia salamu kwenu kutoka kwa Allah azza wa jal kwa, kwa, kwa nyinyi kuwa na subra hapa ulimwenguni mlipokuwa na subra kule ulimwenguni Allah amewapatia makazi mazuri kwa hivyo mtu anapenda malaika na jambo la pili mtu anakuwa na nini muraqaba anamwogopa Allah anachunga maneno yake na vitendo vyake kwa sababu anajua kuna malaika ambao wanaandika ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waona inakutengeza wewe na inatengeza jamii kwamba siku zote unachunga maneno yako na unachunga vitendo vyako kuna malaika wanaandika na kitabu hicho utapatiwa siku ya kiyama uisome mwenyewe tunaelewana kwa hivyo mtu anachunga anachunga mipaka za Allah tayeb kuamini na vitabu na kuamini na mitume kuamini na kitabu vitabu vya Allah azza wa jalla hasa Qur'an na kwa ujumla vitabu vingine vyote ambavyo Allah ameteremsha mtu anapata thamara anapata faida kwamba sheria ni ya Allah azza wa jalla iliyo katika kitabu chake eh katika kitabu cha Allah eh, sheria zilizoko ndizo za kufuata na ndizo za kusuluhisha mwanadamu hafuati sheria isiyokuwa ya Allah kwa sababu Allah hadi kuteremsha kitabu anajua maslahi ya wana, wana wa Adam ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir anajua maslahi ya wanadamu akawekea kat, sheria katika kitabu hichi akawaambia hii ni halali hii ni haramu kwa hivyo muislamu yeye eh, kuwa na kitabu hii ndo, ndo mwelekezi wake mwongozo wake hudan lilmuttaqin ni mwongozo kwake kama kuna jambo limetokea wameshindwa kuelewana ama wameshindwa kujua hukumu warudisha kwa nani fahukmuhu ila Allah warudi kwa kitabu cha Allah azza wa jalla kuamini na mitume wa Allah iko na fawaid jambo la kwanza mtu atajua rahma ya Allah azza wa jalla hebu hebu tasawwar hebu zingatia lau Allah azza wa jalla angekuumba tu kisha akuacha ubakie duniani umri fulani kisha akusimamishe mbele yake ulifanya hili ukafanya hili hili ilikuwa ni makosa hili ilikuwa ni sawa na leo nakuadhibu kwa sababu ulifanya makosa basi mwanadamu atakuwa na hujja juu ya Allah aseme kwamba mimi sikuwa najua mimi sikuwa najua lakini yeye kutuma mitume tayari hujja ishasimama طيب lialla yakuna linnasi ala Allah hujja ili wanadamu wasiwe na hujja mbele ya Allah kwamba ya Allah hatukuwa tunajua kwamba hii ndo njia sawa, hii ndo njia ambayo si sawa. Kwa hivyo ni rahma ya Allah azza wa jal kwamba hajatuadhibu tu hivyo hivyo, na lau angetaka kutuadhibu pasina kututumia mitume, basi ni yake Allah azza wa jal, ndio muweza wa kila jambo, lakini kwa rahma yake akatuma mitume ili wawe ni rahma kwetu sisi, watuongoze hidayah. Tunaelewana, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila firauna faasa firaunu rasul faakhadhnahu akhdan wabila kwa hivyo msifuate njia ya firaun aliasi mtume Musa alayhi salam kwa hivyo nyinyi mmetumiwa mtume sala salam mumfuate yeye ni rahma kwenu nyinyi kisha jambo la pili e, tutawapenda mitume wa Allah na tutawa tutawayanyua daraja tutawapenda na tutawanyua daraja kwa sababu wao wanatutoa katika nini katika giza Allah anasemaje هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم Allah azza wa jal ndiye yule aliyemteremshia mja wake Mtume sala sallam mja wake ayatin bayinat, aya zilizokuwa wazi. Kwa nini? liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur, kwa sababu wawatoe katika giza waweke katika nini? Katika nur. Wa inna Allaha bikum la raufun rahim, na Allah azza wa jall kwenu nyinyi ni mwingi wa rahma, ni mpole na ni mwingi wa rahma. Kwa hivyo mtu anajua rahma ya Allah na anapenda mitume kwa sababu anamuondoka nini katika giza. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa wa tuqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila kuamini siku ya kiyama kuamini na yaumul akhir ibn Uthaymeen anataja faida tatu faida ngapi tatu ambayo inakuwa inarudi katika mu'min na katika jamii ya Kiislamu jambo la kwanza mtu atakuwa anakimbilia kufanya ya khairi kwa kutarajia thawabu ya Allah anajua kwamba hili ambalo nalifanya nitapata thawabu yake kutoka kwa nani kwa Allah siku ya kiyama atapata eh, thawabu yake tayeb itampatia moyo kufanya nini kufanya eh, eh, amali nzuri na jambo la pili itamzuia pia vile vile vile na kumaasi Allah kwa sababu anajua kwamba hili ambalo nalifanya siku ya kiyama nitakuja kuliona na Allah ataniadhibu kwayo tayeb فمن ya'mal مثقال ذرة khairan yara ومن يعمل ya'mal mithqala شرا sharran yara kwa hivyo kila kitu ataona mbele ya Allah azza wa jal kitabu chake kitasomwa mbele yake ataisoma kitabu chake mwenyewe na atakuwa ni mwenye kuhesabiwa kwa hivyo ya khairi atazidisha na ya shari atafanyaje atapunguza na faida ya tatu ambayo ni muhimu kabla ya kutaja faida ya tatu lau ni kwa vile labda tu e, iman ya waislamu na, na siku ya kiyama ni dhaifu ni dhaifu ipo lakini ni dhaifu lakini lau watu wangalikuwa wanaamini kwamba kuna siku ya kuhesabiwa basi kila mmoja angalikuwa katika njia ya sawa ni ghafla tu shetani anatusahaulisha shetani anatusahaulisha yule dhalim mwenye kudhulumu watu lau atajua siku ya kiyama atakuja kuulizwa kuhusiana na dhulma aliyofanya hata dhulumu lakini ni ghafla ni ghafla naona tu kwamba Allah eh, mambo haya hatajua na khalas itapita tu paye lakini angalikuwa na yakini kwamba iko siku ya kufufuliwa na nitasimamishwa mbele Allah basi hata shika mali ya mtu hata mwaga damu ya mtu eh, hata mpiga huyu hatafanya huyu hatafanya hivi na vile atabakia eh, yuko salama nafsi yake na jamii pia vile vile ya Kiislamu inakuwa nini katika salama yani kabla hujatekelezewa hadd hapa duniani unaogopa nini unaogopa adhabu ya nani ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama kwa hivyo jambo la tatu Sheikh anasema ambao ni muhimu sana tasliyatul mu'min kumliwaza mu'min kumliwaza mu'min mu'min hapa ulimwenguni anapata shida sana eh anapata shida dunia inampita kuna wale alhamdulillah Allah anawafungulia lakini wengine Allah anawazuia hawapatii na imani yake anabaki ni fakiri ni maskini misiba zinampata ulimwenguni lakini anajua kwamba inna wa'da Allahi haqqun wa'di Allah ahadi ya Allah ni nini ni ya haki iko siku ambayo Allah atanilipa kulingana na amali yangu hata kama dunia imenipita eh lakini mbele ya Allah azza wa jal nitapata nini nitapata ya khairi nitapata ya khairi na Allah atanilipa janna kwa hivyo taslia muumini anapata kuliwazwa eh, hata kama watu watu wa, walimwengu wote wamempa mgongo hakuna mwenye kumsaidia anajua ako na Allah na siku na siku ambayo atapata matunda ya amali yake haya ni mambo matatu ambayo ni muhimu yanasuluhisha mtu katika nafsi yake na yanasuluhisha nini jamii jambo la mwisho ni kuamini na qadar matunda ya kuamini na qadar ni nini kuamini na qadar matunda yake ni kwamba mja wa Allah anajua kwamba hakuna kitu ambacho inamsibu sawa sawa ni ya kheri ama ni ya shari inatoka isipokuwa inatokana nani na Allah peke yake Taib Mtume sallallahu anasema ajaban li amri almu'min ni ajabu sana kwa amri ya mu'min in asabathu sarra shakara fakana khairan lah akipatikana na neema za Allah mazuri za duniani anashukuru ikawa ni khairi wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu lakini madhara pia vile vile akimpata anakufuru la anakuwa na nini na subra ikawa ni khairi kwake na hii haipatikani isipokuwa kwa mu'min yani khairi kwake na shari kwake yote ni sawa unajua zinatokana na Allah na zinatokana na nani zinatokana na Allah azza wa jalla peke yake tayeb e, eh, na anajua pia vile vile katika faida anajua kwamba kila anavyozidi kuwa katika imani na kila anavyopendwa na Allah ndo misiba zinampata zaidi kama ilivyo katika hadith Mtume sallallahu anasema man yuridillahu bihi khairan yusib minhu yule Allah azza wa jalla anamtakia khairi basi anampatiliza na balaa mitihani ziko nyingi tu mitihani nyingi hebu angalia watu gani wako karibu na Allah azza wa jalla katika wanadamu eh wagani wa karibu na Allah azza wa jalla mitume wa Allah wa karibu na Allah azza wajal sio lakini watu gani wako na balaa na mitihani nyingi walipata mitihani nyingi mitume inna ashadda nasi balan al-anbiya watu ambao walipata mitihani na misiba nyingi ni, mitume, na, ni mitume wal amthal fal amthal na watu ambao wana, wanafuata njia ya mitume watapatwa na misiba hivyo hivyo kwa hivyo muumini anajua kwamba haya yanatokana na Allah na Allah azza wa jalla ndo mwenye kuyaondoa eh kuna aya nzito katika katika suratu e, suratu Fatir kuhusiana na riziki na kila aina neema. Allah anasemaje? ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu wama yumsik fala mursila lahu min ba'di eh? ile rahma ambayo Allah azza wa jalla anataka ifikie kwa mwana wa Adam neema yake ifike kwa mwana wa Adam fala mumsika lahu hakuna mwenye kuizuia itafika tu eh wakitaka kukunufaisha hiyo manufaa ita, ita, maadamu Allah ametaka ifike itafika tu kama alivyomueleza Ibn Abbas Mtume صلى الله عليه وسلم eh wama yumsik na ile Allah anazuia fala mursila lahu min ba'di basi hakuna mwenye ku, kuifikisha kwa mwanadamu Allah ametaka isikufikie utabakia fakiri maskini basi ni vile vile wanadamu wajaribu kila namna kukutajirisha eh kukupatia afya kwa sababu afya yako si nzuri umegonjeka sana lakini maadamu Allah ameandika itakuwa tu ya Allah azza wa naelewana kwa hivyo mu'min akiamini na qadar basi anajua kwamba Allah ni mjuzi wa kila jambo Allah ameandika kila kitu itanipata anachotaka inipate itanipata na anachotaka itakuwa na ashaomba kila kitu kwa hivyo langu ni kufanya nini kusalimu amri kusalimu amri katika qadar mtu anasalimu amri eh mwisho eh, alimam الطحاوي eh, anasema wala tathbutu qadamu lislami illa ala dhahri at-taslim wal-istislam, yani mguu wa Uislamu haithibiti isipokuwa juu ya nini? Juu ya kusalimu amri, juu ya kusalimu nini? Amri. Kwa hivyo tunarudia yale ambayo tumeanza nayo, ndugu Waislamu, tusalimu amri kwa Allah eh, tuutilie umuhimu nini? Aqida, tulie umuhimu nini? Aqida, kwa sababu ndo kitu cha thamani ambayo tuta, tutapata e, kukombolewa na adhabu ya Allah siku ya kiyama na pia vile vile tulisema watu waitie Uislamu katika nini katika amal ni neema ya Allah kubwa vijana e, wadogo kwa wakubwa akina mama tukubali Uislamu ambao Allah ametuchagua kwayo tutekeleze Uislamu tuishi kama Uislamu na Allah azza wa jal ataturidhia misukosuko ya dunia ni ya muda eh, na alhamdulillah kuna watu wanapata khair na ni wengi tu pia vile vile lakini yule anapata balaa katika ulimwengu basi yaamini eh, ni mipango ya Allah azza wa jalla lakini imani yake itamsaidia siku ya kiyama subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kama nimepata ni kutokana na Allah azza wa jal na kama kuna upungufu kutokana na nafsi yangu na shaitan na Allah yuko mbali nayo kama kuna jambo la kuongezea ama kuna sehemu tume tumeenda kinyume tutaweza kutusaidia inshallah jazakumullahu khairan